บุ๊กทู แปดสิบเจ็ด вісімдесят сім อดีตการของกริยาช่วย Модальні дієслова у минулому один. เราต้องรดน้ำดอกไม้ Ми повинні були полити квіти. เราต้องทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์ Ми повинні були прибрати житло. เราต้องล้างจาน Ми повинні були вимити посуд. คุณต้องจ่ายบินด้วยหรือเปล่า Чи повинні ви були оплатити рахунок? คุณต้องจ่ายค่าผ่านประตูด้วยหรือเปล่า Чи повинні ви були заплатити за вхід? คุณต้องจ่ายค่าปรับด้วยหรือเปล่า Чи повинні ви були сплатити штраф? ใครต้องการลาจากกัน Хто повинен був попрощатися? ใครต้องการกลับบ้านก่อน Хто повинен був йти рано додому? Хто повинен був їхати поїздом? Ми не хотіли залишитися надовго. Ми не хотіли нічого пити. เราไม่อยากรบกวนคุณ Ми не хотіли заважати. ตอนนั้น ดิฉันแค่อยากใช้โทรศัพท์ Я хотів тільки що зателефонувати. ดิฉันแค่ต้องการเรียกแท็กซี่ Я хотів замовити таксі. ที่จริง ดิฉันแค่อยากขับรถกลับบ้าน Я хотів їхати додому. ดิฉันคิดว่า คุณอยากโทรถึงภรรยาของคุณ Я думав, що ти хотів зателефонувати своїй дружині. ดิฉันคิดว่า คุณอยากโทรสอบถามข้อมูล Я думав, що ти хотів зателефонувати у довідкове бюро. ดิฉันคิดว่า คุณอยากสั่งพิซซ่า Я думав, що ти хотів замовити піцу.